107 Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. Merry Christmas all. Have a happy, happy new year. Els millors moments es comparteixen amb un bon vi. Vins Rigau Ros de Capmany, en la millor companyia. Aquest any tornen les millors quines de la comarca. Quines 2010-2011 a Vilasacra. Els pròxims dies 5, 12, 19, 25 i 26 de desembre i 1, 2 i 6 de gener a dos quarts de 7 de la tarda al Centre Cívic tindràs l'oportunitat de guanyar grans lots, assecadores, rentadores, televisors, equips de música, aspiradors i molts premis sorpresa. A més, l'últim dia sortejarà un fabulós viatge a Mallorca per dues persones. No t'ho perdis! Vine a les quines de Vilasacra i passa-t'ho molt bé! Organitza Societat Recreativa i Cultural. Col·labora 107 Música, emissora municipal. Moments de tranquil·litat, de pau, de germanor. Moments per gaudir de la bona música amb la família. Aquestes festes, 107 Música està al teu costat. Bon Nadal i feliç any nou. Thank you. La Coral d'Els Blanques de Vila Sacra els desitja un bon Nadal i un feliç any nou. La llar de jubilats de Vilasacra desitja a tots els seus socis, veïns i amics unes bones festes de Nadal i un feliç any nou. El 25 de desembre però molt més. El dissabte 25 de desembre, de 10 del matí a 1 de la tarda, especial Nadal a 107 Música. Parlarem del Nadal amb els col·laboradors de l'emissora. Escoltarem música nadalenca i la que ha marcat aquest 2010 que se'ns escapa. Tot sobre el Nadal a l'especial de 107 Música, precisament el dia de Nadal de 10 del matí a 1 de la tarda. Merry Christmas. doncs, eh, després de les notícies, hem tornat i el moment de reprendre aquesta segona hora. Estem parlant de l'especial Nadal aquí, a 107 Música, en directe, des de la capital del món. I en aquest cas en Pitu que ens presentarà una cançó doncs eh, d'un popular cantant artista nord-americà. Doncs anem a escoltar Alan Jackson a Holy Jolly Christmas. I recorda, durant aquesta hora, aquesta segona hora de programa, tindrem com a convidats a eh, l'Anna Masdeu, també en Dani Pagès, en Bet Ballano, i en Lluís, en Lluís Batlle, és a dir, àlies El Heavy. Vinga, doncs, eh, anem cap a l'Alan Jackson i, naturalment, cançons relacionades amb el Nadal, en aquest cas de caràcter country. Have a holly jolly Christmas It's the best time of the year Well, I don't know if there'll be snow But have a cup of cheer Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Ho, ho, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holiday and in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. jolly Christmas this year. Oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. <laughs> <laughs> ¡Esto no lo ponen en mío! <laughs> Tots els dissabtes, de 5 a 7 de la tarda, podeu gaudir de les bandes de tots els llocs de Catalunya, amb la presentadora Anna Masdeu i la seva col·laboradora Irene Planells. Recordeu? Tots els dissabtes, de 5 a 7 de la tarda. El Músic en Joc. Hey, ¡Esto no lo ponen en mío! <laughs> Doncs sí, no és en plan conya, efectivament. <laughs> és la manera de presentar aquest programa anomenat... Eh, Música en joc, i precisament qui està parlant ja directament <laughs> a l'altra banda del vidre és, doncs, eh, la nostra col·laboradora, que es presenta ella mateixa, al igual que eh, els seus col·laboradors del seu programa. És l'Anna Masdeu, que seria, I... perdó, la responsable del programa. Exacte. I parla'ns del teu programa. Quin és el seu contingut? Doncs el programa és de música cantada en català mm -hmm. i de mhm. grups que siguin d'aquí però que encara cantin en altres idiomes. Ahà, o sigui, en definitiva, música feta a casa nostra, no? Sí. Molt bé, doncs eh, música i quelcom més, informacions... Eh... Agenda de concerts, eh, petites cròniques, eh, de tot una mica. I, I entrevistes, per suposat. Mm, al llarg de tot aquest temps que portes aquí a 107 Música, que serien quants anys? Tres. Um, no sé, ens podries explicar alguna anècdota, alguna entrevista especial, més que una altra, alguna, amb algun grup, amb algun cantant... Bueno, entrevistes n'hi ha hagut moltes. Uh -huh. uh, de les últimes doncs, he pogut entrevistar a un baixista del Supertram. Què dius? Sí, en, en Greg Hamilton, que està vivint a Girona i té una banda de, de blues rock. En sèrio? De veritat? No, no tenia notícia d'això. I però, però, també en Roger Hodgson, que era l'antic cantant de... Bé, i un dels compositors principals de Supertramp, també moltes vegades està per aquí. Mm, I com ho vau fer? Parla castellà o català? O... Uh, parla castellà, uh, així és 50-50. I tu l'anglès? Uh, ah, també 50-50. Ah, bé. Però, bueno, amb l'ajuda dels altres components de la banda, doncs, vam poder fer l'entrevista. Vam vindre aquí a l'emissora, vam fer un parell de temes de, de la seva banda. En directe també aquí? Sí. déu nhi un acústic, no?, que diríem. Exacte. I d'altres anècdotes, doncs, que també el bateria del Centraït, eh, en Martín, en Martín uh mhm. -huh. o de grups de, de Girona en què bueno, que al final no es presenten, no venen a la meitat de la banda Mm -hmm. i mhm. els diuen a l'última hora en què ja no es pot fer les entrevistes d'anècdotes. Bé, hi ha, hi ha de tot, no? Sí. Um, per cert, eh, i el teu començament al món de la ràdio ha sigut amb aquest programa o, o de què t'ha vingut de, això de voler fer ràdio? Aviam, el, eh, he, pus, he començat en aquest món de la ràdio, sin aquí la, la 107 Música, uh mhm. -huh. però ja em venia de petita de, de poder escoltar emissores, de ficar-me aquí íntegrament. Ah. I, I bueno, sempre... quines emissores escoltaves? Sí, home, es pot dir de tot. Digues, qui, quines, eh, quines són les teves referències musicals o de locutors o de presentadors o de doncs programes? Doncs d'emissores, de, de doncs recordo de petites que sempre estava escoltant a Ràdio Vilafant, Ah. El programa per si. No mires així, en Pitu, l'està assenyalant, però <laughs> són companys com altres. Sí, digues, digues, digues. I bueno, Anna. sempre començàvem aquesta emissora i bueno, ara sí que amb Cadena 100 o Ràdio Nacional 4 mm -hmm. que presenten i donen informació sobre grups i música en català. Doncs sí, sí, Ràdio 4, que és una de... ara s'ha convertit bàsicament en una emissora musical íntegrament en català. Exacte. Per escoltar les 24 hores bàsicament música en català. Um, també tens alguna persona que t'ajuda al programa. Tens, uh, o has tingut uns col·laboradors o col·laboradores, ara tens d'altres. Exacte en el començament del programa tenia la Laura Bosch, uh mhm. -huh. en què amb ella vam, ser, vam fer el projecte aquest de, del Músic en Joc. Sí. I bueno, per motius doncs, diferents doncs, se'n va tindre que anar, motius uh mhm. -huh. de feina i altres. Bueno, el I, que sigui. <laughs> Bueno, han intentat passar per un programa diverses persones, uh -huh. el mhm. que passa que també per motius de feina o els estudis Clar. no, no s'ho podien combinar. No sempre és fàcil i bueno, al final doncs, m'he quedat amb la Irene Planells per, perquè també ve d'aquest món de la ràdio, havia estat a ah. Ràdio Vilamalla ah. i bueno, volia fer un programa i bueno, li vaig oferir, aviam si volia vindre i em va dir que sí. Doncs no això, està, això està bé, fer amics entre diverses emissores i col·laborar aquí, allà i allà on sigui. Per cert, tu ets de Garrigàs. Sí. Doncs molt bé, també està, eh, eh, està molt bé que hi hagi representació de diversos <laughs> pobles de la comarca, que part de Vilasacra, naturalment, hi ha gent de la capital de l'Empordà, de Figueres, però també hi ha gent d'altres llocs. I ara anem per les preguntes estrictament personals. Uh, Anna, què és per tu el Nadal? Doncs ajuntar-me amb la família uh mhm. -huh. i poder disfrutar un any més amb ells doncs, d'aquestes doncs, dates i de poder recordar doncs, els que ja no hi són. Oh, això està molt bé. I, per cert, arbres, pessebres, què fas? A casa meva aquest any res. Bé, doncs també és una altra <laughs> alternativa. I finalment, eh, el teu desig per aquest Nadal i per l'any 2011? Doncs continuar doncs, estant aquí a l'emissora, uh -huh. amb, doncs, fent programes especials, eh, com el d'avui. Sí. I, bueno, doncs, pau i amor per tot el món. Molt bé, doncs moltes gràcies. També et desitgem el mateix i eh, que no marxis, que continuïs per aquí com ja portes tot el matí. <laughs> I ara, doncs, eh, una cançó que demanem sí. a tots els col·laboradors que estiguin en consonància amb el seu programa, en aquest cas Música en Joc, que és música d'artistes en català, doncs seria, en aquest cas, la que doncs, has triat? Doncs, eh, escolleixo la que dona dona títol a l'últim disc d'en Miquel Abres, ah que és Temps de Zel. Que ja comença a sonar de fons. Sí, i bueno, em sento bastant identificada amb aquesta cançó per coses que m'han anat passant aquest any. Doncs estarem al tanto del que diu la lletra. Digues, digues. I, bueno, recordo que la nit de Reis, sí. el dia 5, doncs toquen al Sul Cafè, però el que no coneixin aquest nom és el bar d'en Joan Ju de Figueres uh -huh. i toquen acústic ells solen allà. Molt bé, doncs queda apuntat a l'agenda musical. Anna, gràcies. A vosaltres. Fins a sempre. Fins ara. Podem eclipsar els nostres cervells i fusionar la nostra pell acariciar nos amb els dits. Obrir camins dins del teu cos. Puguem besar-nos i desitjar-nos fins la mort. Però imagina que no estem sols i ens mirem desert. Podem augmentar les nostres pulsacions a la velocitat d'un acariciar el nucli del plaer només sentint el teu desig podem tocar-nos tota la nit acariciar-nos a molts dits obrir camins dins del teu cos podem passar-nos i desitjar-nos fins la mort Ja és hora de tornar a casa, ja és hora que volem sols. Tot quedarà entre nosaltres, serà el nostre únic record. Vestim-nos a bola. tancat en Pitu ens deia que en Miquel Abres és, seria com el Brian Adams del Baix Empordà. I això per què? Per la música, per la veu, una miqueta per tot? Una miqueta de pop-rock i també les seves maneres de posar les fotos. I també per, la, per les lletres de, la, de, de les seves cançons, potser? Sí, sí així, ensucrades. Una miqueta de tot. Doncs ara el que farem és continuar a escoltar música que ha fet història aquest 2010. Cal presentar-la, Pitu? Bé, jo crec que no. Com tots sabeu, és una versió de Renato Carosone de l'any 56 i és una versió que fan un duet de DJs d'Austràlia, els Yolanda Bicul. Doncs vinga. Papa l'americano música, arriba tota la informació esportiva. Els diumenges, de 8 a 10 del vespre, 107 Esports. Els resultats, els protagonistes de la jornada, tertúlies, informació poliesportiva. Tot això i més perquè estiguis ben informat de l'esport més proper. Recorda, a 107 Música l'esport pren el protagonisme els diumenges, de 8 a 10 del vespre. 107 Esports, amb Dani Pagès. I el principal responsable d'aquest eh, programa dedicat als esports no és un altre que en Dani Pagès, que ja el tenim doncs, a l'altre costat del fil telefònic. Dani, molt bon dia, bon Nadal. Bon dia i bon Nadal. T'hem agafat en cotxe, venies cap aquí, però ja se sap això del directe. Tenim un guió de tres pàgines, una aparcadora, tot està molt apretat, la gent que ens està esperant a que el truquem i mira, ha anat com ha anat. Eh, com, de moment, com prova el Nadal? Molt bé, home, en família. Per cert, eh, primer de tot el que farem serà parlar del teu programa i després parlarem o farem una, un parell de preguntes més personals. Doncs eh, acabem d'escoltar el jingle que presenta el programa, el teu programa que s'anomena eh, concretament... Uh, sense d'esports. I suposo que no cal preguntar de, de què va, quina és la temàtica del programa, però tu mateix ens pots explicar concretament a quins esports i de quina zona et dediques exclusivament al teu programa. Doncs eh, tota mena d'esports, eh, naturalment eh, amb especial atenció al futbol i de tota la comarca. Um, perquè això, diguéssim, d'esports, um, futbol, que seria el 90% del teu programa, hi ha gent que reivindica altres esports. Tu, tu com ho veus, això? Home, eh, aquí toquem tota mena d'esports. Uh, parlem de handball, de tota mena d'esports, uh, de bàsquet, uh, de ciclisme, una mica de tot parlem. Mhm. Per què penses tu que eh, la gent que es dedica als esports, ja sigui a ràdio o a televisió, hi ha un tant per cent molt elevat de, de, de dedicació exclusiva al món del futbol i potser d'altres no que no és el teu cas, com acabes d'explicar, però que mm, es queden una miqueta oblidats els altres esports. Per què? No sé què pot ser degut, però el futbol és d'esplai i potser això hi té alguna cosa a veure, no? Però jo crec que, que això cada cop passa menys, també, eh? Sí? O sigui, és tot més, eh, està tot me, més i millor repartit? Jo crec que sí, eh? I fins i tot hi ha gent que, que també dintre del món del futbol potser també es queixa que es dediquen massa temps a algun equip molt especial i d'altres queden com en segon terme. Exacte. En el teu cas no és així, no? no encara, no, no, encara ah. que dintre de la comarca hi ha clubs que estan més a dalt i suposo que tenen certa importància que, que, que alguns d'altres, no? Efectivament, hi ha, hi ha equips que estan més amunt que altres, però intentem doncs, parlar de tot nosaltres. Guita, i una pregunta, com està l'esport a, a l'Empordà, a la nostra comarca? Com ho veus? Quina salut té? Home, jo crec que té bona salut actualment aquí a casa nostra l'esport, no sé, vull dir, cada, parlant de futbol, doncs eh, tenim parlar de Figueres, que estan doncs, a la primera catalana i regional preferent respectivament, i després doncs, la resta Uh, aviam, si parlem del món del bàsquet, uh, eh, l'ADPAF està a Copa Catalunya, s'està Ara fa doncs, una temporada cap a una temporada i mitja ha nascut un club de handball que també està promocionant bastant el handball a Roses, el club handball Joventut de Roses, uh -huh. i tot plegat està bastant... Eh, tenim també el tenis taula, que el Cerro Escala està a la superdivisió i el Tramuntana Figueres està a la Lliga Nacional, que ha quedat campió, vull dir, ha quedat líder al final d'aquesta temporada, per tant, uh mhm. -huh. doncs, eh, bastant, està bastant bé l'esport a casa nostra. Molt bé, doncs, escolta, jo és que em perdo una miqueta amb l'esport, perquè no és el meu fort. Um, qui, en qüestió de futbol, quins són els equips que estan més a dalt aquí a la comarca? Doncs uh, eh, serien el Parlada i el Figueres. El, el Parlada està més a dalt que el Figueres? Ara mateix sí, estan a, el Parlada està a primera catalana i el Figueres està regional preferent, eh, està en una categoria de diferència, l'any que la, la propera temporada segurament coincidiran en la mateixa categoria. Sí? I, doncs, Tan segur ho veus tu, això? Sí, sí, si es manté tot tal com està, perquè el Parlada segurament es mantindrà a primera catalana i el més proper Figueres segurament eh, assolirà l'ascens que en puc, junts sis equips a, a primera, a, de regional preferent a primera catalana pugen un total de 6 equips i segurament es podrà mantenir la Unió Esportiva Figueres. Perquè la Unió Esportiva Figueres va començar des de baix, degut d'alta baixa econòmic o empresarial o com es, digui, es vulgui dir. Va, va, va començar des de baix i... Sí. I la cosa tira endavant, però cada any, no? Exacte, de moment han assolit tres ascensos consecutius i ara, doncs, eh, sí, amb aquesta temporada segurament podrà assolir el quart. Molt bé, doncs eh, perfecte, el teu programa és concretament per a la gent que vulgui escoltar l'esport en directe i de, amb més rabiosa actualitat, és concretament el dia? Els diumenges de 8 a 10 uh -huh. i els dilluns de 9 a 10 del vespre. Molt bé, doncs ara anem per la qüestió personal. hem, de fet hem començat la conversa preguntant-te per al Nadal, però què és per tu el Nadal, Dani? Home, doncs el Nadal és una època per, per estar amb la família i són festes, la veritat, tant d'aquelles per estar a casa amb la família, com dèiem. Mm -hmm. Tradicionals, que podria ser. Exacte, tradicional. I el teu desig, ja sigui per al món de l'esport o per eh, tot el món en general, per al 2011, quin seria? Home, doncs en general que hi hagi... Uh, que, que hi hagi feina per tothom, també... Sí Ah, eh, que ja s'ha regut al món en general, eh, parlant en el pla general. Eh? Ah -huh. I se sent soroll. No sé si és que estàs al carrer perquè avui encara hi ha una miqueta de tramuntana. Sí, no, eh, eh, eh, hi ha una, fa una mica de tramuntana, sí. Sí, sí, sí. A alguns llocs de l'Empordà, no a tot arreu. Doncs, Dani, moltíssimes gràcies per la teva col·laboració. En gràcies aquest... a vosaltres, companys. Eh, un moment, perquè ara, clar, mmm, també hem pensat de posar una música relacionada amb, amb el teu cas, no? Però clar, una cançó que estigui relacionada amb el món de l'esport, mm, quina triaries? Doncs uh, una dels Amics de les Arts. Sí? Uh, tres, és una cançó per la... Sí, s'entretalla la... una miqueta la teva veu, però és la, els Amics de les Arts i concretament 4-3-3, que 4 -3. seria una formació futbolística, per dir-ho d'alguna manera, no? Efectivament, un esquema de joc. de, efectivament. Doncs vinga, anem cap a, als Amics de les Arts. Eh, gràcies, Dani. Cada diumenge a les 8 estem al tanto doncs, per estar al dia del món de l'esport. Gràcies, adeu-siau. Gràcies història. I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa. La porter per per als gols, em posaré una cuirassa per si d'entre naps i cols va i m'enduc una carbassa. I una defensa de quatre, amb centrals ben contundents, la prudència i la paciència imparant en tot moment. Si les coses van mal dades, penso plan de l'autobús. Quatre frases mal comptades i que passin els minuts. Ulele, uh, ulala, uh, un shawarma amb és el millor que hi ha. Ulele, uh, ulala, sisplau poco picante que no puc suportar. I em reservo a la banqueta un parell de melodrames fan a l'esquerra i la dreta són els típics trencacames i de quatre caixa faixa un accent agironat donaran joc les ve baixes que m'esforço en remarcar deixant se caure a l'esquerra pivot recuperador fixo la mirada a terra si la cosa va pitjor platja punta fent boia, una cita intertextual, Dina m'agrada amb Paul Auster, és boníssim tal i qual. I tota l'artilleria la concentraré al davant, a l'esquerra, el Martin Godats, provant d'evitar oh, un shawarma millor que hi ha. Olé, olé, olà, la, per anar fent una copa em vull classificar. L'extrem dret deixaré caure, Calla Sant Miquel del Fai. Tinc caseta i calestaura i els aquari em queixem guai. I de és per banda, somriures d'adolescents tan repetits estudiats, tan entrenats digitalment. Ui, amb la meva gran jugada, quatre notes a unissó, et faig cometre una falta, dius adoro als cantautors. Davanter centre olfacte i amb arrencada explosiva, rematant centrada exacta, si és que la centrada arriba. Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts. Què? els Amics de les Arts. Un grup de què? De música. Ah. Sí, de, de música. És que jo el rock català no... No... No. No, bueno, tampoc és que... Que què? Que no és ben bé... No, no saps aquella que diu... Ho sento molt... Com? No, res, tranquil. Et porto a casa? Oh, lele, oh, la, la, un shawarma amb tu és el millor que hi ha. Oh, le, le, oh, la, la, demà hi ha la repesca i un escapa para música que presentem avui, en aquest cas... 107 Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. Com dèiem, música que presentem relacionada amb el Nadal. Música com aquesta de la Cristina Aguilera, que per cert, de eh, Christmas Song, és a dir, la cançó del Nadal, que precisament mira per on la Cristina Aguilera aquest any, pràcticament ara fa una setmana que s'ha estrenat d'una pel·lícula en la que s'estrena ella mateixa com a actriu, amb la Cher. Burlesc, em sembla que es diu el títol. Després parlarem de cinema i ara anem a parlar amb un altre col·laborador d'aquí de la ràdio, de la 107 Música. Vinga, anem cap allà. Els dilluns tens un àngel per tu. Generacions, de 10 a 11 de la nit. A la Sense Música, només per tu. Enter. Enter. Enter doncs acabem d'escoltar el jingle del programa Generacions a càrrec del company Pep Ballano. I en Pep Ballano doncs el tenim directament ja a l'altre costat del fil telefònic. Suposo que no sé si a l'Alt Empordà o fora. Molt bon dia, Pep. Bon dia. Doncs no, no estic a l'Alt Empordà. No, estàs una miqueta lluny d'aquí, no? Una mica més avall, a Can Fanga. Ah, Can Fanga. I què tal? Bona temperatura? Perquè aquí fa un fred que pela. Bueno, pues de moment aquí molt bé, perquè fa sol i, bueno, m'acabo d'aixecar, sincerament. Per què dir mentides? Molt bé, doncs eh, anem a parlar directament del teu programa, després anirem, com dic als companys, per les qüestions eh, o preguntes personals. Bé, derivades de, de, del Nadal. Eh, Parles sí. del teu programa, Generacions, com va començar i quin és el seu contingut? Bueno, pues va començar amb l'amistat amb el Lluís el Heavy, uh -huh. i bueno, que em va proposar de fer un programa ah. de mica de música variada, i bueno, vaig començar amb el meu fill. Vam estar dos anys junts, uh mhm. -huh. però després, bueno, el que passa, la gent jove va la seva història i... El seu rotllo, no? <laughs> directament. Sí, directament al seu rotllo, tu. I em vaig quedar sol i bueno, ja vaig fer pues, això, el programa, vaig fer jo tot sol i de música variada, de tot una mica. Ahà, perquè, i, i, el, i el títol, diguéssim, no sé on t'estaràs, però a Can Fanga, però no sé si qui, quin... Bueno, que, no, que els de Barcelona no... No se'l sàpiga greu que diguem Canfranc, que diguem la capital del país i ja està. Eh, eh, deus d'estar al costat d'una carretera perquè se sent una de soroll impressionant. Mm, doncs no, <laughs> és que no hi ha molta cobertura aquí on estic. Què m'estàs dient? A la capital del país i no hi ha cobertura? Sí, T'has de canviar de, de, de sistema telefònic. Eh, doncs el que parlàvem del teu programa, Generacions, per què aquest nom? Potser derivat d'això que acabes de parlar? Doncs sí, era per això, perquè estava el meu fill i estava jo. I bueno, un gran, un petit, i posava música de tot, i mhm, per això. Uh -huh. I, I perquè... Posaven pues, música màquina, música... Caram. Tranquil·la, música de tot. La màquina suposo que enca encara, eh, encara surt aquest tipus de música? No, suposo que no, ja... ara, ara ja no. Ara, ara et dediques a altres qüestions més, entre cometes, conservadores, no?, musicalment parlant. Sí, més tranquil·la i, bueno, depèn com a dona, eh? Perquè de tant en tant també li punxem una mica de música heavy per fer-li la competència. Doncs... Home, sí, sí, molt bé. <laughs> doncs, eh, per cert, fa molt de temps que vas començar el món de la ràdio. Va ser aquí, a Sense Música, el te els teus inicis? Sí, sí, va ser aquí, a Sense Música. Ja em sembla que porto cinc anys amb ells. Cinc? Bueno, altres, vaja, sí. Cinc anys? Sí, sí, crec que sí, ja. Ah, jo pensava que portaves més. És que aquest matí parlàvem aquí, entre la gent que avui estem aquí, parlaven de bastants anys. Doncs pues igual són set. <laughs> t'has descomptat, t'has descomptat. Molt bé, uh, Pep, uh, anem per la qüestió més personal d'opinió, eh? Molt bé. Què és per tu el Nadal? De fet, aquests dies, ahir, el, la nit de Nadal, el Nadal en si, totes aquestes festes, mm, què sí. representen per tu? Bueno, eh, suposo que és com a tothom, no? Eh, oh, bueno, com a tothom no, que cadascú té la seva opinió, eh? No, jo el Nadal és per això, per trobar-me amb la família i ja està. <laughs> I res més <laughs> passar-ho bé, estar amb la família i ja està, i arreglar el món, que és el que fas quan estàs sopant. Ah, m'estan dient que també per veure una mica. <laughs> Que t'estan dient que què, perdona? Per, veure. Ah, ah, clar, Sí, me están apuntando aquí. Molt bé, per empinar el codo, que es diria en ah, castellà. Sí, efectivament. Um, doncs, uh, finalment, quin seria el teu desig per al 2011, que s'apropa? Bueno, que millori tot una mica més i que la gent que està molt d'odi, molta ràbia, que ho deixi, tu. Doncs. No, mal rotllo. Això no porta en lloc, no? Bé, tu, clar, això no, no arribem en lloc, tu. Sí, sí. La és dolenta. Estem, estem amb, amb tu en aquest desig. Ah. Uh, I també, com tots els companys, doncs uh, els hi preguntem doncs, que ens aconsellin per escoltar ara tot seguit una cançó que sigui més o menys representativa del teu teu programa i tu has escollit... Uh, ostres, ja no me'n recordo. <laughs> bé, sí, home. Una... Algo, de, algo de In Paris. Sí, Live in Paris, el Supertram i la cançó... Ostres, sí, sí que me'n recordava. La cançó Dreamer. La cançó no me'n recordo, sí. Me sembla que t'ho vas dir, però ja no me'n recordo quina era. Dreamer, Dreamer. Ah, sí, els Dreamers, sí, oh, m'encanta. Molt bé, doncs eh, amb aquesta cançó Dreamer dels històrics Supertram recordarem una vegada més el teu programa dilluns a les 9. Sí, no, a les 10, perdona. Perdona, a les 10 de... A, a les 9 a Canàries, no? Sí, a les 9 a Canàries. <laughs> És per arreglar el d'allò. Sí. Molt bé, Pep, doncs comencen a sonar els Supertram i doncs eh, fins a sempre i que estiguis molt de temps entre nosaltres a 107 Música. Igualment, una abraçada a tots. Vinga, adeu-siau. Adeu. comencem amb l'especial Nadal aquí a 107 Música, des de la capital del món. I ara, si teniu ben a prop de vosaltres un ordinador, atenció a les recomanacions d'internet que ens porta en Rafel. Bé, recomanacions que directament tenen a veure amb el Nadal, com no podia ser d'una altra manera, el dia 25 de desembre. Uh, I ara tocaria jo de fum, fum, fum turetsdecatalunya.cat Bé, amb les tres de dobles Bs, eh, en aquest cas, eh, eh, com diríem, doncs, eh, com explicarien aquesta web? Doncs eh, els pastorets són una de les manifestacions tradicionals més genuïnes del nostre país. Doncs bé, cada any, coincident amb el calendari nadalenc, milers d'espectadors es concentren als escenaris catalans per assistir a les més de 100 posades en escena que s'escenifiquen arreu i no totes, però la gran majoria d'alguna manera estan associades eh, tots aquests grups que eh, es dediquen a fer pastorets i han fet com una espècie d'associació, una coordinadora, millor dit. I doncs eh, aquesta coordinadora ha posat en marxa una pàgina web pastoretsdecatalunya.cat i allà trobareu l'agenda per si voleu estar al dia doncs per aquests dies per anar a veure alguna representació dels pastorets arreu de Catalunya, des del nord al sud, des de l'est a l'oest de la nostra terra. una altra de les pàgines webs, atenció, apunteu, els més petits, reismax.cat. Mm, la tradició dels Reis Mags és una de les més boniques que hi ha al llarg de les festes nadalenques, estimada per a tothom, però especialment per als més petits, que esperen el matí del dia 6 per a recollir els regals o les joguines. Doncs bé, si aneu a la pàgina web eh, reismags.cat, en aquesta web us oferiran la possibilitat, atenció, d'enviar la carta als Reis per internet i de compartir-la amb els vostres amics i familiar i familiars en plural a través de les xarxes socials. També podeu imprimir models de carta en català per poder adreçar-vos als Reis en la nostra llengua, que també l'entenen. Ja ho sabeu, reismax.cat i, finalment, la darrera, totnadal.com. Què hi podeu trobar eh, amb aquesta pàgina web? Doncs de tot, tradicions del Nadal, és a dir, el tió, el caganer, els pessebres, l'arbre de Nadal, el vesc, les poncèties, les cançons típiques de Nadal, és a dir, les Nadales, i també doncs, eh, diverses idees per fer a la cuina el dia d'avui. Eh, la cuina, la decoració del Nadal, el Nadal solidari, com eh, desitjar les bones festes en diferents llengües postals de Nadal, en fi, un pilot de coses, fondos de pantalla, eh, un pilot d'històries relacionats al Nadal, amb el Nadal, volíem dir, doncs amb aquesta pàgina web tonnadal.com. I què millor que per al Nadal que un programa especial de Nadal com el que estem realitzant aquest matí a eh, Sense Música. I continuem ara repassant els èxits, els hits d'aquest any que se'n va, del 2010. Ara la Shakira la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, punto de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la certeza. Mira, mira, sangre igual, porque esto es África. que esto es África. cançons que han sigut representatives en aquest 2010 que marxa. En aquest cas era la Shakira amb el <laughs> Waka Waka que hem escoltat fins a la societat i també que va ser doncs, banda sonora del Mundial de Futbol i mil històries més. Però ara anem amb música o programes directament relacionades amb la nostra emissora, 107 Música. esa gente que va por la calle, y parece tan normalita, seguro que tiene un muerto en en, eh, en cualquier calabozo. <laughs> Pero los que parecen un poco más agresivos suelen ser normalmente un poco más sensibles. <laughs> Como yo. Pyromania Metal Show, Una cosa. Un cauciadé, ¿eh? Metal Show! Dimarts de 9 a 12 de la nit i dissabtes de 7 a 10 del vespre. Doncs a aquesta hora de la matinada, quan queden 10 minuts per arribar al migdia, a les 12 d'aquest dia 25. Tenim a l'altre costat del fil telefònic en Lluís Batlle, eh, Batlle diguem-ho bé, el responsable del programa Paranoia. Molt bon dia, Lluís. Bon dia. Um, T'hem despertat, potser? Sí. Mira, que t'ho havíem avisat, que era massa ja, ja. aviat per tu. <laughs> els nens, sé, però bueno. Els bons nens encara a aquesta hora estan dormint. Doncs això, doncs que tinguis un bon Nadal, comencem així la conversa sí, i igualment. el que fem, <laughs> gràcies, el que fem és eh, aquest matí parlar, doncs bàsicament amb, amb jo diria, si no la totalitat, pràcticament la totalitat dels col·laboradors de Sense Música i doncs abans de tot que, que ens parlis del teu programa per a aquell que ens estigui escoltant per primera vegada o a aquesta hora i no escolta altres hores a la ràdio, quin és el teu programa i la temàtica del teu programa. Mm. Ah, doncs, de fet, és un programa de música que va del, del rock al metal, uh mhm. -huh. molts estils, intentem no passar-nos gaire, i, bueno, i fet amb bon humor, que és el que, que intentem. Molt bé. Eh, per cert, em, has dit del rock al metal, i si jo dic heavy, eh, estic dient una paraula ja molt obsoleta d'allò que ha passat de moda i que ja no es porta? Sí, bastant, perquè és un, un estil a dins d'això que, que estava als 80 i que ara potser fiquem una cançó a l'any. Tu, i, i per què la gent continua dient, el, ah, els, suposo que som el, els, eh, aquells que no estem dintre d'aquest món, eh, continuem dient eh, el heavy? No, bueno, nosaltres també, eh? Vull dir, ah. ens ha quedat. Vull dir, perquè tu també tens el sobrenom aquí a l'emissora del Heavy, no? També. Sí. Vull dir... No, a veure, el Heavy era el típic aquell que anava amb el tejanos apretat i el <laughs> parcer de, de, del grup preferit a l'esquena, que mm -hmm. això quasi ho hem sigut tots. I tot això ha evolucionat. Mm -hmm. I quins serien eh, les branques d'aquest tipus de música o del rock wow. o tal que, que serien... No acabaríem. Mm, si tens no? dues hores, potser sí, però... <laughs> Quina seria la que... És que, a mi, que consti que a mi no m'agrada parlar de modes, ni, ni... però què és el que més mm, es porta o el que més seguidors té? Quin tipus de música serien? I quins veure, serien els grups el... més representatius? Tot, uh. molt, molt, molt per sobre, eh? A veure, tens l'Auro, hard rock més tranquil·let per, per una mica tothom, després el metal melòdic pels que, que van viure -huh. l'època del heavy, que ara més o menys seria el metal melòdic, uh mhm. -huh. perquè pensa que el heavy ja va passar a power metal sí? i allò també es va quedar obsolet sí? <laughs> i ara estem amb el metal melòdic que està a punt. Déu-n'hi-do. Com evoluciona I, la bueno, història? Uh mhm. -huh. I, i per altra banda hi ha els altres estils, el gòtic, el gòtic electrònic, mm -hmm. que ara mateix a Barcelona hi ha bastantes discoteques i puestos que, que sí, puguis sí. anar amb això. Però, i, I aquí a la nostra comarca, algun lloc per escoltar aquest tipus de música, algun local? Perdona? Ni un. Bueno, Ostres. tens alguna, algun bar que de tant en tant et posen algun clàssic dels 80, però... Dels de 80? Modern, no, res. Mm, malament. Això de viure a comarques a vegades té la seva dificultat musicalment parlant. Mm. Um, Lluís, al llarg del, del teu programa, del teu, mm, del teu currículum dintre de, de l'emissora, alguna anècdota a destacar o, o alguna qüestió important que us hagi passat als teus col·laboradors que has tingut al llarg dels anys? Uh, no ho sé. Hi hauria per escriure un llibre? Sí, clar, són 15 <laughs> anys, em penso. 15 anys? Sí. Al peu del canó, tots els dissabtes i, i també feies dimarts o...? Sí, dimarts van començar més tard, però bueno, mm -hmm. faltaven hores. <laughs> però bueno, no... I ara esteu en antena els dissabtes? Dissabtes de 7 a 10 i dimarts de 9 a 12. I el teu equip de col·laboradors, que també ha anat evolucionant, per dir-ho d'alguna manera? Sí, ara en tinc... Bueno, vam... Uh vam estar molts anys siguent els mateixos i després vam decidir que els dimarts i els dissabtes fossin diferents uh mhm. -huh per ficar diferent tipus de música, més variada, mm -hmm. i, bueno, i, i també diferent tipus d'humor que fem per antena. Molt bé, això està bé. Uh, per finalitzar aquesta xerradeta, mm, anem per la qüestió personal, per la teva opinió, la que vulguis, estem preparats per tot, eh? I que consti que aquí cadascú té la, la seva opinió en quant a aquesta pregunta. Què és per tu el Nadal? El Nadal, <laughs> simplement... Mira, uh, <laughs> hi ha una cançó que ha sortit ara fa poc d'en Cory Taylor, el cantant dels Slindot, que mm -hmm. bàsicament diu que pels peluts, els pelats, el Nadal i així són una farra més. Una farra més, no? Sí, i el dia de Sant Esteve una ressaca més. O sigui, el dia de Sant Esteve, o sigui, i, i la nit de Nadal, ahir també va haver-hi farra sí, o què? Sí, també, també. O també. sigui, que farra doble. I per cap d'any ja imaginem que ja. Serà, serà la, si em permeteu ara en directe a aquestes hores, la Sí, sí, a veure, avui se'ns notarà una mica, sí. eh, vull dir, la veu així és una mica <laughs> Carrascosa, <laughs> però el dia de, l'1 de gener ja l'hem fet un parell d'anys el programa i estem fatal. meu directament i ja està. Sí, sí, sí. Doncs, eh, finalment, eh, per l'any 2011, algun desig en concret? No, que segueixi una mica tot com, com va, que ja va bé. I si pot millorar, millor, no? Sí, Val, si pot doncs... ser que les festes no caiguin en cap de setmana millor. <laughs> Ostres, sí que consti que tu em sembla que ets jefe, eh? Sí, sí, però bueno... Bueno, tu, també s'ha de ser una miqueta de tot. Uh, quin ser, uh, eh, perdona, volia dir, quina cançó ens aconselles per escoltar que sigui representativa del teu programa? A veure... Um, Tenim preparat un aquí que tu ens vas dir, eh? Sí, sí, uh, mira, precisament ara aquest senyor, que, bueno, aquests senyors acaben de treure disc, és un grup que no va triomfar a la seva època com a heavy, uh -huh perquè estaven una mica obsolets. Sí? I mira, fent la tonteria, pues, van acabar triomfant, igual que nosaltres, <laughs> podríem dir. I eh, han dedicat s'han dedicat a fer versions de cançons famoses, en aquest cas és una versió de Rammstein, del Reno Renardo, uh -huh. i que han canviat el Du Hast, que és eh, Tumories, per Tu Hamster. Molt bé, doncs amb el Reno Renardo, amb Tu Hamster, moltes gràcies Lluís i molta música en els següents anys i que siguin per molts. A veure si és veritat, igualment. Vinga, a reveure, adeu-siau. Vinga, adeu. és una cançó que serveix per a despertar la gent que encara està dormida en aquest matí del dia 25 de desembre, que mira quina coincidència és Nadal. En aquest especial Nadal 107 Música. Uh, Pitu, uh, què tindrem per la següent hora? Doncs més entrevistes amb més col·laboradors del nostre, de la nostra emissora. Concretament parlarem amb Johnny Bigot, també amb en Jonathan Castelló, i altres col·laboradors ja no donen temps perquè ens acostem perillosament a les notícies del migdia. Després tornem. Vinga, doncs amb aquesta cançó Despertador arribem al punt de les notícies. Fins ara. Andordia.